Moeses en Aaron het na die vare toegegaan en hulle het vir hom gesê, Die Heere, die God van Israël, sê, Jy moet my volk laat gaan zodat so hulle vir my een feest kan vier in die woestijn, maar die vare het gesê, Wie is die Heere en hoekom moet ek na hom luister? Hoekom moet ek die Israëlieten laat gaan? Ik ken nie die Heere nie en ik zal ook niet die Israëlieten laat gaan nie. Moeses en Aaron sê toe, Die God van die Hebreërs het aan ons verskyn. Laat ons alsjeblieft in die woestijn ingaan, so ver soos een mens in drie dagen kan loop. Ons moet voor ons God die Heere offers gaan brengen, anders zal hij ons straf, hij zal ziektes en oorlog stuur. Maar de koning van Egypte het vir Mooses en Aaron gesê, Hoekom neem jylle die mensen weg van hulle werk? Hulle moet gaan werk, hier is baie Israëlieten in die land, jylle moet hulle nie laat ophou werk nie, die faroe het daar die dag vir die mensen wat die slawe oppas, en vir die voormanne gesê, Julle moet nie vir die volk strooi gee om bakstenen te maak soos voorheen nie. Hulle moet self strooi gaan optel, en julle moet vir hulle sê hulle moet soveel stenen maak soos voorheen. Hulle mag nie minder stenen maak nie, hulle is lei, dit is hoekom hulle aanhou sê hulle wil vir hulle God offers gaan bring. Julle moet die werk zwaar maak vir die mannen, zodat hulle kan werk en niet tijd het om te luister na leens nie. Die slavenoppassers en die voormannen het toe vir die Israëlieten gaan sê, die faroe het gesê hy sal nie meer vir julle strooi gee nie. Julle moet self strooi gaan soek, maar julle werk word nie minder nie. Die Israëlieten het ooral in Egypte strooi gaan soek. Die slavenoppassers het gesê hulle moet vinnig werk. Hulle het gesê, julle moet elke dag soveel stenen maak soos toe ons vir julle die strooi gegee het. Die slawe oppassers het die voormande van die Israëlieten geslaan en gesê, Hoekom het jullie niet vandaag soveel stenen gemaakt soos voorheen nie? Die voormanne van die Israëlieten het toe by die faroe gaan kla en gesê, Hoekom doen jy dit met jouw werkers? Jy gee nie vir ons trooi nie, maar die slawe oppassers sê vir ons, maak stenen. Hulle slaan ons, maar dit is jou mensen wat verkeerd is. Maar die faroe het gesê, jullie is leid. Jelle wil niet werk nie, dit is hoe kom jylle aan nou sê jylle wil vir die Heere offers gaan brengen. Nou sê ek, gaan werk, hulle sal nie vir jylle strooi gee nie, maar jylle moet soveel stene maak soos toe ek vir jylle strooi gegee het. Die voormanne van die Israëlieten het gezien hulle het een groot probleem, want hulle kon niet soveel stenen maak soos voorheen nie. Toe die voormanne van die Israëlieten weggaan van die faro, kry hulle vir Mooses en Aaron wat vir hulle gewaag het. Die voormanne het vir hulle gesê, ons bid dat die Heere jylle moet straf, want jylle het ons naam sleg gemaakt by die vader en by sy ambtenare. Jylle het hulle kwaad gemaakt, en nou wil hulle ons doodmaak. Mooses het na die Heere toegegaan en gesê, Heere, hoekom laat hy dit so sleg gaan met hierdie volk? Hoekom het u mij gestuur? Vandat ek by die vader gekomen het om vir hom te sê wat hy sê, gaan dit slechter met hierdie volk, maar wie help hulle nie. Die Heere het vir Mooses gesê, nou sal jy sien wat ik met die faroe zal doen. Ik zal hom dwing om die Israëlieten te laat gaan. Ja, ik zal hom dwing, en hij zal jylle wegjaag uit zijn land.